Kamusta ang paraiman ko kay Bats Brabbit? Sumiksita ka ng pwede kumakain ng pwede tumausap ng pwede pinila ng pwede. And blockbuster na tulad ko kumakain ng lahat ng carrots. Maraming salamat sa pananood.